Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadalhin kita Sa aming lapap Mga pasal akin sa mundo Napapagod ang puso Alam ko uso ka kung bahala sa'yo Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadaling kita Sa may labas Mga pasakit sa mundo Napapagod ang puso Alam ko uso ka kung bahala sa'yo Oh Pagod ka na ba? At sawa ka ng masaktan Sagad na sagad, at sinihan ko na yan Manood tayo hanggang umaga ng pelikula na gusto Umihigpit bigla ang pagkapit mo Paglilitaw kong multo Teka lang, di ka ba hinahanap sa inyo Pagkasapit na ng madaling araw at wala ka Sabi mo hindi naman kasi napasarap na rin naman Ang paghinga mo dito sa aking kama in ko Yan ang sinasabi ko Di na tinapos at ayaw na niyang manuod Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadalhin kita Sa may lapat Napasakit sa mundo Nagpapagod ang puso Ala ko uso ka kung bahala sa'yo Pahinga ka muna mamahalin kita Sa may labahan Mga pasakit sa mundo ng papagod ang puso Alam ko usok akong bahala sa'yo Panahon ay malamit Lamig pa sa nakasalin sa baso Lamig na para sa'yo hindi na bago Ginawa mo lahat kapalit naman ay ginagago Kanya halika na sumama ka sa alapaap Kalimutan ng pait sa mga nalasahan Palapit na palapit hanggang sa makatabi Na natin ang mga tala doon sa kalawakan Na mahawakan mo na kumapit ka lang Ilipas ang araw at buwan na tayong dalawa na lang Huwag kang kabahan kasi mga sikreto lang natin na makakaalam Sa mga nakaw na sandali at paano ginawa malaya ka kahit meron din ang tago Maliba na nakangiti pa tayo Di sanay, ikaw ang katabi pagbangon Teka lang, di ka ba hinahanap sa inyo Pagkasapit na ng madaling araw at wala ka Sabi mo hindi naman kasi napasarap na rin naman Kwentuhan natin at ang makasama ko Yan ang sinasabi mo Dito ka lang, pwede bang Huwag ka nang lumayo Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadalhin napapagod ang puso Akala ko usok akong bahala sa'yo Pahinga muna Pahinga ka muna At dadaling kita Sa milapag Mga pasakit sa mundo Napapagod ang puso Akala ko usok akong bahala